ndabaramukije mwese muri kumumviza hadisanganiro ndabahikaze muri makuru yo kuri uno wa gatanu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kwibuka ngo ni ikintu kibohora ntegwa kwa wabuze uwiwe ibyo bigashyikirizwa na francois savien nsabimana haserukira imbere y'amategeko urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko niho nyabwoko byakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihe kuri uno wa gatanu bibuka imyaka mirongo itanu iheze habaye ubwo bwicanyi hakaba haciye hakaba hibukwa kandi n'imyaka mirongo itanu umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu Karoli ndizeye agandaguwe ubuserukira manda y'ingoma y'ubwami mu Burundi asigura ko inyuma y'igandagurwa y'uwo mwami hari abarundi benshi baciye bicwa akabona ko hoba icibutso c'igihugu kubera ko umwami yatwarira bose mu ya bubanza abayobozi b'amashuri basaba ko abategetsi basaba abategetsi gusubiza abigisha batari ku kazi batari ku kazi ngo kuko ubukene bw'abigisha hari kimwe mu bituma ubumenyi mu bana bugabanuka muri abo bigisha batakiri ku kazi ngo harimo abakukurutse n'abitabye imana abahinduriwe ibisata bakoreramwo n'abandi aya n'ayandi ni mu kanya muri abo bigisha batakiri ku kazi ngo harimo abakukurutse abitabye imana abahindura ibisata bakoreramwo n'abandi mu buyobozi bw'indero ubanza bavuga ko abigisha barenga ijana aribo batakiri ku kazi kuva mu gice cya gatatu cy'umwaka uheze bakaba hakaba habuze abigisha barenga amajana munani kugeza ubu mu ntara yose n'utubaza Specialitas Kabanyana abayobozi b'amashuri twaganiriye bamenyesha ko hari abigisha batakiri ku kazi bakwiye gusubirizwa abo ngo ni nk'abakukuruka abitaba imana abagaheba bakajya kukaronderera ahandi n'abandi ubukene bw'abigisha ngo ni kimwe mu bituma umwimbu w'abanyeshuri ugabanuka kuko rimwe na rimwe ngo usanga abana ari bonyine mu isomero atamwigisha ahandi naho ngo bakabapoperaniriza mu isomero rimwe ari benshi bigaca bigorana kubigisha neza mu buyobozi bw'indero ibibanza bamenyesha ko kuva mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze hamaze guheba akazi abigisha ijana na cumi na bane mu ntara yose bose muri abo ngo nta n'umwe arasubirizwa claude badugaritse arongoye ubwo buyobozi akanamenyesha ko mu ntara yose habuze abigisha amajana umunani na mirongo umunani na batandatu mu itangwa ry'akazi riherutse ngo intara ya yahawe abigisha mirongo itanu n'icyenda mirongo itanu na batandatu bajya bari ku kazi batatu nabo ngo ntibaraboneka nk'uko uwo muyobozi abimenyesha kubera ubwo bukene bw'abigisha mu ntara yose harabakusa kivi amajana indwi na cumi na bane nk'uko mu buyobozi bw'indere bubanza babivuga spesikarita zikaba nyari bubanza hajyaho isanganiro tutandukire mu ntara ya ngozi abanyagihugu barimira hafi y'ishyamba ya ndurumu muri komine marangara bidoga ko ikibazo kijyanye n'inkende zibononera imirima bagishikirije haraciye igihe ariko kitaratorerwa umuti abahinga mu bidukikije bashikiriza ko aho hantu hoba ikibanza gikingiwe airpoteje mu gifaransa ibishigikiwe na musitaneri w'iyo komine umuyobozi mukuru w'ikigo bipeye kijeri gukingira ibidukikije akamenyesha ko icyo kibazo akizi ko ariko ararondera ingeneco uturega umuti Apollinaire Muzagara aho kuri Ndurumu ku musozi munini wa Nyamugari hari ishyamba cimeza n'irindi ririmwo ibiti vyateragiwe n'abantu muri ayo mashyamba nk'uko abarimira aho hantu babivuga hari inkende nyinshi zimaze imyaka itari mike aho hantu zibandanya kuharondokera ngo ziraheza zikabonera imirima y'ibijumbu ibigori ibitoki n'ibindi abo barimyi baremeza ko bazi ko kizira guhiga ibyo bikoko naho bibononera bakidoga ko icyo kibazo bagishikirije kera intwaro ariko ntihagire umuntu muti gitore bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngozi reka na musitanteri wa komine maranga ragoretse nshimira imana n'aho ari mushasha babona ko vyoba byiza aho hantu habaye ikibanza gikingiye air protege mu gifaransa ko rero vyoba byiza ku neza y'abo banyi n'ivyo bikoko umuyobozi mukuru w'ikigo obepeye avuga ko icyo kibazo akizi hatunga imana berikimansa akamenyesha ko kugira ikibanza gikingiye air protege bisaba uburyo bwinshi ariko ko bari kuri cyo umwaka uza ngo kigashobora gutorerwa umuti ingozi ponari muzagara radio sanganiro urakoze apuline muzagara mu gisata cy'umutekano mufasonazi azwi ku izina rya rino nibaruta yarahatswe kwicwa acumiswe imbugita mu mutwe n'umusirikare akorera ku kirindiro cya mparamba ari kumwe na bamwe mu rwaruka bivugwa ko hari imbonerakure mu ijoro ryo ku wa kane buca ari uwa gatanu ku mutumba mparambo komine rugombo intara ya cibitoke amakuru avuga ku gutwara uyu mutumba manirakuza deus avuga ko uyu musirikare ari kumwe nabo bavuga ko hari imbonerakure yabonanye igiti igitenge umwana w'uwo yitwa nibaruta avuga ko ari afite igitenge cya magendo niho yaza kuraba abagomba kwaka icyo gitenge abo bana biwe baca barakigwanira aho bavuye bamukomeretsa ku mutware ahashyitse ngo baciye bamutwara kwa muganga yongera abimenyesha abamukuriye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri kuri uno wa gatanu bakaba bibuka imyaka mirongo itanu iheze ubwo bwicanyi bubaye François Xavier Nsabimana imana hemwesheje ko kwibuka bidasigura ko abantu baca bihorana canke ngo bashikirize imvugo zitandukanya bamwe n'abandi kubwiwe ngo ni gufasha nyabuna ko batosubira kwiyumvira akabi nkako abantu twabwirizwa kuzirikana ko kwibuka ari igikorwa kibohora ni igikorwa gituma abacitse ku icumu n'abakorewe ibyo byaha by'ihonyabwoko bakira ibikomere biba bari ku mitima biranafasha abakoze ako kabi kabishe bashobora kwirimbura bakabona urugero rw'ibyaha bakoze kuri bamwe bamwe bikanabashobokera gusubira kwikosa kubikosora biranatuma n'ababa bafatanije mu byaha nabo bashobora kubavanura no gusubira kugira imigambi yotuma haba amahonyabwoko cyangwa iryo gisubiriza ryisubiriza abarundi n'abanyamahanga twashaka tubamenyeshe mu runani rw'abacikacumu n'abakozwe ko n'abanyabwoko byakorewe abahutu b'i Burundi bwikumwe n'amajana na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe n'amajana na mirongo irindwi na gatatu ko ukwibuka ataho bisa bisa isana no gutuma abantu bihorahorana nta n'ubwo ari ugushikiriza imvugo ziryanisha nta n'uko ari ugutandukanya abantu n'abandi kwibuka si icyaha ahubwo ni nkenegwa ku muntu wese agifise umutima ni urufunguruzo rw'uko akabi nk'ako kadopfa gasubiriye mu gihugu cyiza cacu c'uburundi ni umuryango utuma haba ukunwana babuze batanse bahitanwe n'uko bari bavutse bitwa gusa abahutu mu gihe haba iyo jenoside tukivuga ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na kabiri imyaka mirongo itanu nyene irarangiye umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu Karori Ndizeye agandaguwe userukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi mu itangazo yasohoye hamenyesha ko abo mu nda y'ingoma bakeneye kumenya ukuri kubishe umwami Karori Ndizeye umuganwa rugema rwigemera aserukira uwo muryango agasaba ko ibimenyetso by'ubwami nk'ikirimba c'igitega n'imurambya n'ahandi amazi neza ngo ntibizimangane tumukurikira icyo twababwira ni uko umwami ntare wa gatanu akuwe ku ngoma igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu yarangajwe hanyuma asubira mu gihugu cy'ubudagi aho yari asanzwe yiga hanyuma murumva yuko ibintu bya politike Eh, yavuze ko atabikibikurikirana eh, asubira kuja mu buzima busanzwe nk'abandi bantu bose haciye imyaka itandatu iheze ivyo bintu vyo kuzana umwami hanyuma agakurikira ubwicanyi igandagurwa ry'abarundi sinzi ryabaye inyuma y'urupfu rw'umwami ntare wa gatanu bidasigurika ingene ivyo bintu bifatanye kuko baravuze ngo umwami ntare wa gatanu ngo yazanye abamercenere ni ukuvuga abasirikare eh, bo hanze b'abacangiro ngo baje gukura intwara ya micombero ariko ivyo vyose kwari kudendekeranya kuko umwami ntare wa gatanu murumva ko aribo bamuteza imitego baramuzana bamara ukwezi bamuboshe ivyo rero ntivyumvikana ingene yoba yaje azananye n'abo basirikare b'abacangiro kandi ntivyumvikana ingene bijanye n'iryo gandagurwa ry'abarundi sinzi bagandaguwe bahogwa ubwoko bwabo muri iyi myaka mirongo itanu iheze umwami eh, ntare wa gatanu agandaguwe murazi neza yuko ubutungane butakoze ariko tukaba tuzi neza yuko eh, abagandaguwe umwami bamwe baracariho baracidegembya tugasaba yuko ubutungane bwokora abo bantu bakarengutswa imbere y'intahe bakabazwa ingene ibyo bintu byagenze abarundi bakaronka umuco kuri iryo gandagurwa muganwa rugema rugema rwigemera yibutsa ko igandagurwa ry'umwami wa nyuma w’u Burundi yatumye hari abarundi benshi baciye bicwa hakabona ko nyuma y'imyaka mirongo itanu yishwe ho bicibutso cy'igihugu kubera ko umwami yatwarira abarundi bose tukibutsa ko umwami Charles ndizeye yari yimitwe ku igerekerezo rya mbere nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu afise imyaka cumi n'icenda akaba yatwaye amezi atatu bamwe mu bagendesha imiduga bagane na hadisanganiro babona ko igituro cyo mu bwoko bwa mazutu kitari kududwa ngo kuko aricyo gikoreshwa mu miduga yunguruza abantu n'ibintu abagendesha ibyo byuma muri zone ya musaga bagane na hadisanganiro basaba ko naho biruko cobonekaho imirimo ikabandanya abishikirije inyuma yaho ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu bushize habona ibiciro bishasha by'igitoro Audrey Akimana bimwe mu bibanza badandarizamo igitoro byo kwibarabara ry'igihugu nimero indwi byari byugaye ibindi byarangwa n'imirongo miremire y'abarindiriye igitoro ariko kitari gihari bavuga ko bahamaze hafi indwi yose bakitondeye batanataha bacunze imiduga yabo bikarangira batakironse ngana hashyitse ku munsi wa gatandatu cyabonetse ku munsi wa kabiri cyakinkamira ko ngeze ngaha ku ipombo n'ubu turacarindiriye ntawe uzi aho igihe kizotsi by'igitoro twebwe byatunaniye ubwo n'inzara ijyanga itwicire no ngaha twemaze namaze mu zibiri bampaye igitoro rimwe ngeze ku ipomu nsanga ngo kirakana urabona ibitoro biduze amazutu niyo bari bakwiye gushyira kuri make nuko iduze ibintu atabihari kuko nabyo tubona yaba bihari tuba tubibona tuba tubitondera gusa ibyo leta iba yasindubije ubyakira uko nye abo bagendesha iyo miduga basaba ababijejwe ko coboneka imirimo ikabandanya hasi ndayishima kandi byongeye sindayigaya kuko cadugijwe coduzwa hama kikabone tukakigura kizimbye ariko kihari twebwe dusaba nyakubahwa ko yadugije igitoro ko twokironka ni mu gihe kuri uyu wa kane ibiciro bishasha by'igitoro byaraye bishyizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihe kuno wa gatanu bibuka imyaka mirongo itanu iheze habaye ubwo bwicanyi hakaba haciye n'imyaka mirongo itanu umwami wa nyuma w’u Burundi ntare wa gatanu Karoli ndizeye agandaguwe userukira y'ingoma y'ubwami mu burundi asigura ko nyuma y'igandagurwa y'uwo mwami hari abarundi benshi baciye bicwa akabona ko ho hoba icibutso nako c'igihugu abahinduriwe ibisata bakoreramwo n'abandi ubuyobozi bw'indera ububanza bavuga ko abigisha barenga ijana ijana aribo batakiri ku kazi kuva mu gice cya gatatu cy'umwaka uheze bakaba habuza abigisha barenga amajana munani kugeza ubu mu ntara yose ndabashimire mwese mwese mwariko murayumviriza nshimire na serafina k'imana yatumye amajwi abashikira